відповів Матінеллі. Вас запрошено, пане барон. Шпрингер знайшов силу усміхнутись, але посмішка застрягла десь між обвислими щоками і важкими темними синцями під очима. Від того обличчя стало водночас і злим, і жалюгідним. Спасибі. Весільне плаття вам до лиця, Галино Миколаївна і я дуже радий, що нагодився до вас саме сьогодні. Галина занепокоїлася. Чому це так подобається вам саме сьогодні? Тому що завтра у мене вже не було б можливості глянути на вас у такому розкішному вбранні. Ви нас залишаєте? вихопилася Раїса. А вам дуже цього хотілося б? іронічно усміхнувся штандартенфюрер. Про це ви навіть не мрійте. Я в Старогорську вічний, а залишає нас генерал Матінеллі. Що? стривожився генерал, уже відчувши підступ, замах на його щастя, який рано чи пізно мусив вчинити штандартенфюрер. Завтра весілля не відбудеться, відрізав Шпрингер. І якщо воно коли-небудь відбудеться у вашому житті, то значно пізніше. Ви не сповна розуму, заявив генерал. Штандартенфюрер сардонічно засміявся. Хіба я схожий на божевільного, Галина Миколаївна? Ні, тихо відповіла Галина. Ви хочете нас розлучити? Цього вимагають інтереси держави. Ви хочете Заарештувати генерала Матінеллі? Заарештувати? жваво перепитав гестапілець. А ви вважаєте, що він на це заслуговує? Безперечно, ні. А от я навпаки, в тому переконаний. Але, на жаль, нічогісінько не можу довести. Ні, йдеться зовсім не про те. Бароне, мені обридло слухати ваші нерозумні жарти, нарешті вибухнув Матінеллі. Ви надто багато собі дозволяєте. Завтра, о 10 годині 30 хвилин, ми станемо перед вівтарем, і наш дивізійний капелан оголосить нас чоловіком і жінкою навіки вічні. У цю мить, як глибокий подих невидимого велетня, над Старогорськом пролунав сильний вибух. Видно, гримнуло не дуже далеко, бо шибки у будиночку дзенькнули тонко і жалібно. Шпрингер зблиснув окулярами, прикинув подумки місце вибуху і заспокоївся. Перед можливим відступом у місті ще багато чого доведеться підірвати. Робота йде за планом, який він сам затвердив. Чоловіком і жінкою навіки вічні, цідив слова повними вологими губами Гестапівець. Прекрасно звучить оце навіки вічні, і водночас нагадує про тлінність і ненадійність нашого життя. Весілля не буде, воно відбудеться, навіть коли б мені довелося взяти владу в місті у власні руки, сказав генерал. Шпрингер похитав головою, посміхнувся. Потім згадав, як мало в нього часу, і вирішив закінчувати розмову. Мені не хотілося б вас засмучувати, генерале, але доведеться. Сьогодні, о 13 годині, вам належить з'явитися до командування. О 15 ви вже будете на аеродромі. Матінеллі припускав, що Шпрингер усе таки спробує зірвати весілля. Але слова про найвище командування несподівано перевели розмову в інший план. Не маючи серйозних підстав, штандартенфюрер сказати таке не наважився б. Генерал розумів це і одразу занепокоївся. Чий наказ? Куди я лечу? До Рима. Переможно озираючи присутніх, чомусь довше затримуючись поглядом на обличчі Раїси, на якому з'явився вираз одвертої зацікавленості, і вважаючи непотрібним приховувати новини, мало не тиждень тому опубліковані в усіх газетах світу відповів Шпрингер. Ви полетите до Рима. Ми в нашому богоспасенному Старогорську дізнаємося про все після ярмарку. Муссоліні вже не править Італією. 25 липня король усунув його і передав владу маршалу Бадольо. Бути цього не може. вигукнув Матінеллі. Тепер його думки запрацювали шалено. У маленький будиночок владно увійшла велика політика, у порівнянні з якою життя і доля самого генерала Матінелі ніщо. Про нього просто ніхто не згадає, коли такі гори похитнулися. Штандартенфюрер, напевне, говорить правду, бо жартувати тут небезпечно навіть для нього. А може, генерал зовсім немала трісочка, кинута у вир подій.